dova onome ko ti učini kako dobro. Kome je učinjena kakva usluga, pa on onome ko je učinio tu uslugu kaže Neka te Allah nagradi dobrim, zahvalio se na najljepši način. Zikr kojim Allah štiti od deđala. Ko nauči na pamet prvih deset ajeta iz sure Kehf, bit će zaštićen od deđala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. qayyiman لينذر بأسا بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Od deđala se može zaštititi i riječima Tražim pomoć kod Allaha od njegovih smutnji. Poslije svakog tešehuda, na svakom namazu. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Allahu moj, utječem se tebi od kaburskih patnji, od džehennemskih patnji, od iskušenja života i smrti i od zla smutnje. Mesih i Deđala. Dova onome ko ti kaže Volim te u ime Allaha. Zavolio te onaj u čijeme ime voliš. Dova onome ko ti ponudi svoj imetak je dova prilikom vraćanja duga. بارك الله لك في أهلك ومالك Neka ti Allah da bereket u porodici i imetku. Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraćanje zajma na vrijeme. Dova i straha od širka. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم Allahu moj, utječem ti se od pripisivanja druga u onome što znam, a molim te za oprost u onome što ne znam. Šta kaže onaj koji nešto poklanja ili daje sadaku kad neko učini dovu za njega? Dova onome ko ti kaže, بارك الله فيك kaže se. وفيك بارك الله A iša radijallahu anha je rekla, Resulullah a.s. je na poklon dobio ovcu i rekao mi je da je podijelim. Kad se sluga vratio, pošto ju je podijelio, pitala sam ga, šta su rekli? Sluga je odgovorio, rekli su da vas Allah blagoslovi. Hazreti Ajša je odgovorila, neka i njih Allah blagoslovi. uzvratili smo im onim što su i oni nama rekli, a naša nagrada je ostala nama. Dova protiv proricanja. Allahumma la tajra illa wa la illa wa ilaha Allahu moj, samo ti budućnost poznaješ. Nema dobra osim tvog dobra, i nema drugog božanstva osim tebe. Dova kad se penje na jahaću životinju ili ulazi u neko prevozno sredstvo. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون U ime Allaha, hvala Allahu, slavljen neka je onaj ko nam je ovo počinio, mi to sami ne bismo mogli postići. Mi se gospodaru svom vraćamo. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خوالة الله خوالة الله خوالة الله الله je najveći Allah je najveći Allah je najveći Slavljen neka si moj, Allahu. Ja sam učinio nepravdu prema sebi, oprosti mi, samo ti možeš oprostiti grijehe. Dova za put. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون Allah je najveći. Allah je najveći. Allah je najveći. Hvaljen neka je onaj koji nam je ovo podčinio. Mi to sami ne bismo mogli postići. Mi se gospodaru svome vraćamo. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل Allahu moj, molim te za dobročinstvo na ovom našem putu, za bogobojaznost i za činjenje dijela kojima ćeš ti biti zadovoljan. Allahu, olakšaj nam ovaj put i skrati nam ga. Allahu naš, ti si naš prijatelj na putu i čuvar naših porodica. Allahu, utječemo ti se od poteškoća na putu, od ružnih prizora, i zla i metku i porodici kad se vratimo. Kad se vraća s puta, kaže se isto i još se doda. Povratnici pokajnici i robovi Allahovi, gospodaru svom zahvaljujemo. Dova kad se ulazi u neko naseljeno mjesto. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها الله موي gospodaru sedam nebesa i onog što prekrivaju, gospodaru sedam zemalja i onog što one nose. Gospodaru šeitana i njihovih obmana, gospodaru vjetrova i onog što oni vitlaju. Molim te za dobro u ovom mjestu, za dobro njegovih stanovnika i za dobro onog što je u njemu, a utječem ti se od zla njegova, od zla njegovih stanovnika i od zla onog što je u njemu. Dova kad se ulazi u pijacu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير Nema drugog božanstva osim Allaha, jedino koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On oživljuje i umrtljuje, On je živi i ne umire. U njegovoj ruci je svako dobro i On je svemoguć. Dova ako jahača životinja ili prijevozno sredstvo otkaže poslušnost. Bismillah. U ime Allaha Dova musafira domaćinu. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه Ostavljam vas na čuvanje Allahu koji ne gubi ono što se kod njega ostavi. Dova domaćina musafiru. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك Allah ti sačuvao tvoju vjeru, tvoj emanet i završnice tvojih dijela. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت Neka ti Allah poveća bogobojaznost, oprosti ti grijehe i olakšati činjenje dobra gdje god bio. tekbir na putu uzbrdo, a tespih na povratku u ravnicu. Prenosi se od Džabira Allahu anhu da je rekao Kad bismo se penjali, donosili bismo tekbir, Allahu akbar. A kad bi se spuštali, donosili bi tesbihe. Subhanallah. Dova putnika kojeg zora zatekne na putu. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار Neka čuje onaj ko sluša kako mi zahvaljujemo Allahu na njegovim blagodatima. Neka nam učini lijepim neprilike. Gospodaru naš, budi nam saputnik i dobrotom svojom podari nam kod sebe utočište od vatre. Dova prilikom dolaska na odredište. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla onog što je stvorio. Zikr prilikom povratka s puta. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Resulullah a.s. kad bi se vraćao iz vojnog pohoda ili s hađa, na svakoj uzvisini donosio tri tekbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A zatim bi rekao La ilaha illa Allahu wahdahu la šarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده Nema drugog božanstva osim Allaha, jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripadaju vlast i hvala, i On je sve moguć. Oni koji se vraćaju, oni koji se kaju i oni koji robujući Allahu zahvaljuju svom gospodaru. Allah je iskren u svom obećanju. On pomaže svog roba i sam poražava saveznike. Povratnici, pokajnici, iskreni robovi, zahvalni gospodaru svome. Šta kaže onaj koga zadesi nešto što voli ili ne voli? Resulullah alihiselam bi, kad mu se desi nešto što bi ga razvedilo, rekao Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi Hvala Allahu s čijom se blagodati upotpunjavaju dobra djela, a kad bi se dogodilo nešto što ne voli, rekao bi الحمد على كل حال Hvala Allahu na svakom stanju. Vrijednost donošenja salavata na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Poslanik, alaihi selam, je rekao, ko donese na mene jedan salavat, Allah uzvišeni donese na njega deset salavata. Poslanik, selam je rekao, nemojte činiti moj kabur svjetkovinom. Donosite salavat na mene, jer će on stići do mene gdje god se vi nalazili. Rekao je poslanik selam škrtica je onaj u čijem se prisustvu ja spomenim a on ne donese salavat na mene. Širenje selama. Poslanik alaihissalam je rekao, Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se međusobno ne zavolite. Ukazat ću vam na jednu stvar koja će povećavati ljubav među vama ako je budete činili. Širite selam među sobom. Ammar ibn Jasir Allahu anhu je rekao Ko sastavi troje, upotpunio je svoju vjeru. Nepristrasnost prema sebi, širenje selama i trošenje na siromašne. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prenosi. Jedan čovjek je pitao poslanika alaihisselam, čiji je islam najpotpuniji? Resulullah alaihisselam je odgovorio, onoga koji hranom mnogo časti i naziva selam onome koga zna i onome koga ne zna. Dova kad se čuje kukurikanje pjetla i revanje magarca. Kad čujete kukurikanje pjetla, molite Allaha da vam da dobro riječima. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Molim Allaha uzvišenog od njegove dobrote, jer Horos vidi meleka. A kad čujete revanje magarca, utječite se Allahu od šeitana riječima أعوذ Utječem se Allahu uzvišenom od prokletog šeitana, jer magarac vidi šeitana. Dova kad se čuje zavijanje psa noću. Kad čujete zavijanje psa i revanje magarca noću, utječite se Allahu od toga riječima. أعوذ Utječem se Allahu uzvišenom, jer oni vide ono što vi ne vidite. Dova kad nekog uvrijedite. Allahu moj, kojeg god vjernika opsujem, učini mu to razlogom da zasluži tvoju blizinu na kijametskom danu. Šta kaže musliman kad hvali muslimana? Poslanik alaihissalam je rekao, Nije zabranjeno da neko od vas hvali svog prijatelja i kaže أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا Ja ga smatram takvim, a Allah zna najbolje. Ja Allahu ne garantujem ni za koga, ali ga smatram takvim i takvim. Dova između jemenskog ugla i Hadžerul Esveda. Rasulullah a.s. je, dok bi nailazio između jemenskog ugla i crnog kamena, učio ovu dobu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Gospodaru naš, daj nam dobro i na dunjaluku i na ahiretu i spasi nas patnje u vatri. Dova kad se stoji na Safi i Mervi. Opisujući vjerovjesnikov hađ, Džabir radijallahu anhu je rekao da bi poslanik alihi selam proučio kad bi se približio Safi. Zaista Safa i Merva spadaju u Allahove znakove. Sura El Bekara 157. ajet. أبدأ بما بدأ الله به Pa ja počinjem s onim s čime je Allah počeo. Počeo bi sa Safom, penjući se uz nju dok ne bi vidio Kaabu. Okrenuo bi se onda prema Kibli, potvrdio Allahovo jedinstvo, donio tekbir i rekao La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده Nema drugog božanstva osim Allaha, jedinog koji nema saučesnika. Njemu pripada vlast i hvala. On je svemoćan. Nema božanstva osim Allaha, jedinog. On ispunjava svoja obećanja i pomaže svog roba i sam poražava saveznike. Poslije toga bi učio razne dove. Ovo bi rekao tri puta, a na Mervi bi rekao isto što i na Safi. Dova na dan Arefata. Najbolja je dova na dan Arefata, a najbolje od onoga što sam ja rekao, kao i poslanici prije mene je La ilaha له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripadaju vlast i hvala. On je svemoguć. Šta se uči na Muzdelifi? Džabir radijallahu anhu kaže da je poslanik alaihi selam jahao devu sve dok ne bi došao na Muzdelifu. Tu bi se okrenuo prema kibli, proučio dovu, donio tekbir. Allahu akbar. Tehlil. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I posvjedočio Allahov jedinstvo. Allah je najveći, nema drugog božanstva osim Allaha jedinog. Tu bi ostao sve dok ne bi osvanula zora. Otišao bi odatle prije izlaska sunca. Izgovaranje tekbira sa svakim kamenčićem koji se baca na džemre. Poslanik alihi selam donosio bi tekbir kad god bi bacio kamenčić i stao, okrenuši se prema kibli. Tu bi digao ruke i proučio dovu. Što se tiče džemretul akabe, treće džemre, bacio bi kamenčiće i kod svakog učio tekvir, ali kod njega nije nimalo stajao. Tekbir kad se dođe do čoška Kabe s hađer lesvedom. Rasula, a.s. obilazio bi Kabu jašući devu. Kad god bi došao spram hađer lesveda, pokazao bi na njega nečim i izgovorio bi tekbir. Allahu akbar. Dova protiv neprijatelja. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم Allahu moj, ti koji si objavio knjigu, ti koji brzo obračunavaš, porazi saveznike. Allahu moj, porazi ih i uzdrmaj ih. Šta kaže onaj koji se boji nekog naroda? Allahu moj, završi s njima čime ti hoćeš. Šta kaže onaj koji se začudi ili razveseli? Kad se neko čudi, uči Slava Allahu. Kad se veseli, uči Allahu akbar. Allah je najveći. Šta musliman čini kad ga nešto obraduje? Kad bi se Allahu poslanik salam nečemu obradovao, požurio bi da učini seždu uzvišenom Allahu. Šta se kaže i učini kad se osjeti bol u tijelu? Stavi svoju ruku na bolno mjesto i reci Bismillah بسم الله بسم الله i sedam puta izgovori أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر Utječem se Allahu i njegovoj moći od zla, onoga što me je snašlo i od čega sam na oprezu. Šta kaže onaj koji se boji da mu oči koga ne ureknu? Ako osjetite klicu zavisnosti zbog blagodati kojom je darovan drugi brat musliman, zamolite Allahu blagoslov za dotičnog. Barakallahu lek. Jer urok od očiju u istinu postoji. Vrste dobra i učtivosti. U prvi mrak sakupite svoju djecu, jer se šetani tada rašire, a kad noć odmakne možete ih pustiti, Zatvarajte vrata bismilom, jer šetan ne otvara vrata zatvorena bismilom. Zavežite mješine za vodu bismilom, poklopite posude bismilom, pa makar bilo šta prebacili preko. Na kraju pogasite sjetiljke. Kako se izgovara telbija na hađu ili umri? Odazivam ti se, Allahu moj, odazivam. Ti nemaš saučesnika. Odazivam ti se. Tebi pripada svaka hvala, blagodat i vlast. I ti nemaš saučesnika. Šta kaže onaj ko se uplašio? La ilaha illallah. Nema drugog božanstva osim Allaha. Šta kaže postač kad ga neko grdi? Ja postim, ja postim. Doista sam ja postač. Doista sam ja postač. Šta se kaže prilikom klanja kurbana i općenito prilikom klanja? Bismillahi wallahu اللهم منك ولك اللهم تقبل مني Bismillah, Allahu akbar. Allahu moj, od tebe i tebi. Allahu moj, primi od mene. Šta se kaže da bi se odbile šeitanske obmane? أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن Utječem se Allahovim potpunim riječima, čije dobročinstvo ne zaobilazi ni dobroga ni lošega, od zla svega što je stvoreno, onog što je iz ničega i onog što se umnožilo iz toga, od zla onog što se spušta sa nebesa i onog što se penji na njih, od zla onog što se posije u zemlju i ono što izađe iz toga. Od zla u noći i danu i od zla svakog putnika koji zakuca na vrata, osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom. O milostivi! Istigfar i teuba. Resulullah a.s. rekao, tako mi Allaha, ja tražim oprost i pokajem se Allahu Astaghfirullaha wa atubu više od 70 puta dnevno. Resulullah a.s. je rekao, ljudi, pokajte se Allahu, jer se ja pokajem dnevno sto puta. Resulullah a.s. je rekao, ko kaže, أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Molim Allaha, pored kojeg nema drugog božanstva, On je živi i vječni, da mi oprosti i kajem mu se. Allah će mu oprostiti, pa čak ako pobigne s bojnog polja. Resulullah a.s. je rekao, rob je najbliži svome gospodaru u posljednjoj trećini noći. Pa ako možeš, spominji Allaha u to doba. Resulullah a.s. je rekao Najbliži ste Allahu dok ste na seđdi, pa učite tada što više dova. El Agr El Musni je rekao Zaista je Resulullah a.s. rekao Doista srce mi ponekad natkrije sehva, pa ja zatražim od Allaha oprost. Astagfirullah. Stotinu puta dnevno. Neke vrijednosti zikra, te spiha tahmida, تحليلي تكبيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Ebu رضي radijallahu anhu prenosi da je Resulullah alaihissalam rekao ko kaže لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripadaju vlast i hvala i on je svemoguć. Dnevno sto puta. To je ravno vrijednosti otkupa deset robova. Upisujemo se sto dobrih dijela, a otpada od njega stotinu grijeha. On je zaštićen od šeitana taj dan dok se ne smakne i niko neće uraditi ništa vrijednije osim onoga ko to kaže više puta. Resulullah a.s. je rekao, ko kaže Subhanallahi wa Slava Allahu i hvala mu, sto puta dnevno. Čisti se od grijeha, pa kad bi ih imao onoliko koliko ima pjene na površini mora. Ebu Hureyre radi Allahu anhu prenosi da je Resulullah salam rekao Ko kaže ujutro i navečer Subhanallahi wa bihamde Slava Allahu i hvala mu, sto puta. Niko neće doći na sudnji dan s nečim vrijednijim od toga, osim onoga koje je to rekao isto toliko puta ili više od toga. Resulullah a.s. je rekao, ko kaže La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Njemu pripadaju vlasti hvala i on je moguć. Deset puta. Ima nagradu kao onaj koji je oslobodio četiri osobe koje pripadaju potomstvu Ismaila, alaihissalam. Ebu Hureyri radi Allahu anhu prenosi da je Rasulullah, alaihissalam, rekao Dvije riječi su lahke na jeziku, teške na vagi, a dragi milostivo. Subhanallahi wa bihamde, subhanallahi l'azim. Slava i hvala Allahu. Slava uzvišenom Allahu. Ebu Hureyre radi Allahu anhu prenosi da je Resulullah alaihi rekao da kažem Subhanallah, walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر Slava i hvala Allahu. Nema drugog božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Meni je draže od svega što sunce obasjava. Sad, radi Allahu anhu, je rekao. Bili smo kod Resulullaha alaihi selam, pa je on rekao, ima li neko ovdje ko ne može da zaradi hiljadu dobrih dijela svaki dan? neko od prisutnih upita. Kako da neko zaradi hiljadu dobrih dijela? Resulullah a.s. odgovori. Ko kaže sto puta subhanallah, upisat će mu se hiljadu dobrih dijela ili će mu se izbrisati hiljadu grijeha. Džabir radijallahu anhu prenosi da je Resulullah a.s. rekao Ko kaže Subhanallahil azim wa Slava i hvala uzvišenom Allahu, bit će mu zasađena palma u džennetu. Od Abdullaha ibn Kajsa prenosi se da je Resulullah a.s. rekao Hoćeš li da ti ukažem na jednu od džennetskih riznica? Da, Allahu poslaniće, odgovorio je Abdullah. Reci, La hawla illa billah. Nema snage ni moći osim s Allahom. Resulullah a.s. je rekao Allahu su najdraže četiri riječi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allahu, wallahu akbar. Slava Allahu, hvala Allahu. Nema božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Nije važno kojim redom, a svojoj djeci nemojte nadjevati grdna imena Jesar, Rebah, Neđih, niti Eflah, nego ćeš kazati, je li on tu? A ako ne bude, reći će, nije. Sad ibn Vekas, radi Allahu anhu, je rekao, Došao jedan beduin poslaniku, alaihi selam, i upitao ga, poduči me šta da govorim, reci. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم Nema drugog božanstva, osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika, Allah je od velikih najveći. Mnogobrojna hvala Allahu. Slava Allahu, gospodaru svjetova. Nema snage ni moći osim s i mudrim Allahom. Beduin reče. To je sve za Allaha, a šta je za mene? Reci. Allahumma warhamni, wahdini, وارزقني Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i obskrbi me. Tarik el Ešđe je rekao, ljude koji bi tek primili islam, poslanik alihiselam bi prvo podučio namazu, a zatim bi im naredio da se moli Allahu ovim riječima. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, sačuvaj me i obskrbi me. Dobra i trajna djela su izgovarati. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله Slava i hvala Allahu. Nema drugog božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Nema snage ni moći osim s Allahom. Kako je Resulullah alihiselam činio zikr i tespih? Abdullah ibn Amr radijallahu anhu je rekao Vidio sam poslanika, ali selam, kako tespih čini prstima desne ruke. Neka su Allahov salavat, selam i blagoslov na vjerovjesnika Muhammeda, njegov časni porod i sve ashabe. Amin. Amin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا ولا تحين مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۗ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۚ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۚ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۚ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ